Hala, onda iziela, eman aldi juntan azken eh, egun hauetan badugu saia pixka bat e, bidaiatzeko, e, izan gira Fredi Bizkarrirekin eman dezagun Indonesiat, han harata biatua baita, eta aldi juntan, ba, proposatzen dauz egu, haiti dat eta beti pidai humanitarioak dira non espikatuko esplikatuko daukute hori funtsian hemen gurekin ditugun konbit haitiko elkarteko kideak, Lehenik, Bixente Zuzaia, egunon. Bai, egunon. Eta Marko Txiribarn joan dena, kanalduderen eh, izenean, irudiz omaitzuen hartzeko ere, egunon. Ba, egunon. <clears throat> bon. Orduan, Eh, lehenik, horretaraziko dugu gure entzuleak konbit haiti elkarte hori eh, nola abiatu zen, zomakide badituen, zoinden bere bete beharra? Bai, ordoan eh, konbit haiti elkartea sortu da 2000 sortu da haitiko lurikararen ondotik. Uh, orduan hemen eh, talde bat ginen, garazi baigori, ongi ezagitzen genuen eh, haiti, ango uh, elkarte uh, batzugikin areman biziki uh, onak genituen, eta Eh, hautatu dugu eh, harreman hori baliatzea eta ango, eh, ango ango proiektuak sustengatzea uh, elkartean baten bidez. Orduan, sortu dugu elkarte hori, uh, haiti, eta erabaki dugu uh, hiru proiektua. Hmm. Bon, berba bihitzez erraiten aldaukuzu, eh, uh, horien eh, edo tsunami horren ondotik, zertan da, guai, laburzki bainan, zailaden bainan, zertan den erri hori? Mm. Orduan, euh, bon, obekio da. Eh, uai, ni izan anintzen bon, euh, bimiliata euh, marran uh, uh, lurikararen sei uh, ilabete onduan eta bon, biziki uh, itxusia txema nuen, eh, porro prean zen uh, biziki, biziki uh, uh, itxusia zen. Zeta hori teraziko dugu entzulek, zuk ezagutu duzula e, eta aintzin, bai. txunamia baino aintzin, eh? Bai, lurikararen aintzin, bim milliata enfin, bah, Entre 98 et, 98 eta 2 milian egon nintzen euh, bi urtez, ana eh, haitin euh, eta hola izagutu dut, hola ukan ditut uh, ango uh, elkartekin euh, eh. Eta orduan uh, bin milan tamarean, uh, zen, eh, poro prentzen, uh, liku guziek hartuak ziren, ogaletxeekin, eta bon, e, etxeak ere arrunt uh, ibiltzen zinilaik uh, beldur ziren, uh, eh, etxiak eh, zuen gainan uh, eh, elortzea. Bai, dena hola zen eta orduan bai, biziki uh, etxusia zen. Eta huai, uh, on bat ukandutzen eta bon, dena garbitia zen, voilà, etxiak, bon, ez eraten den, dena de dute, eta bon, gero bada lanianitz onio berriz eraikitzeko uh, etxiak, eta me bon, biziki garbia da, lekuak eta plazak eta ontsa garbiak ziren, eta voilà, antzinemanduak atseman ditut uh, eh, poro prentzen. Hmm. Ostua itzulia da, baina ez da anztekotan oraino, eta ikusten dira errestuak oraino, dena den, uh, tsunami horren errestuak. Bai. Jendeare baikor. Bai, ba, ba, ba, ba, ba, ba antzinemanduak izan, eh, izan dira bai. Hmm. Hala. Hori, hori proiektuak hoztien errandituzu, eh? mm -hmm. zoin uh, dira horiek, Xuxena. Ordoan, euh, lehen proiektua da uh, konserbategi euh, proiektu bat. Euh, Orduan izanaginen izan aginaren danik uh, 2008 eta formakuntza bat egin genuen talde bat erakusteko nola talde bati erakusteko nola egiten den uh, aragiko kontzerbiak. ...kontserbak. Uh, eh, Egan nahi du zirriki eh, konserbak, uh, eh, patiak, lukankak, uh, odolkiak, afemengo, gauzak. Uh, Zeren, berda egan, han xerri mota bat badela, bai. eh? Ah. eta ez dutela kontserbetan... emaiten baita espada. Ez, uh, han uh, iltzen dutelaik ...xerri uh, bat, edo uh, bat, edo edo zoin kabala, uh, jan behar dute, segidantzen eta ez dautz gailurik, ez da deus konserbatzeko ordoan egun belian, saltzen dute mer merkatian eta egun belian uh, eh, jan behar dute zen, ez dute uh, eh, maneraik eh, konservatzeko. Eh? Orduan, uh, iltzen genuelaik uh, bon, zerriak, dena kon, uh, segidan konservetan eman uh, bergen, uh, Eta hemen go pixka bat esperientzia, harat ere manduzie, eh? eta xerriki lanak konservetan emaiteko, erakusteko azkenian, eh? Ba, hori da bai. lehen urratxa egin duzuena da, aurkestea hori, lehenbiziko proiektu batean, eta orai aldiuntan joan zizte, eh, zenta tresneriak eta dendenak eh, erosiak izan baitira bai, geroztik. Bai. Eh? bat, egin entxigu bat genuen 2008an, eh, ikusteko uian posible zen eh, ango balditzetan kontserbak hori egitea. Zenta diakin behar da, ez da eh, nun lan egiten dugun, ez da elektrizitarik, ordan ez da utzik, eh, ez da urarik ere, eh, ordan joan behar zen, eh, seka ura, eh, iturri dat, eta otzik, otza egiteko, eben eh erosten genuen eh, orma Jacques Mellen, eh, Jacques Mellen da uh, eri urbilena, bai, eta joten ginen arat erostiat orma eta glasier uh, etan, genuen orma eta aragia. Hmm? Hala, ordean, eh, entxegua baikorra bai, izan da, bai, ona? Eh, eh, ikusi dugu, bon, posibilizela, hango uh, uh, balditzetan egitea eta gero, uh, oren geroztik, hautatu dugu, finanziatzia atelier bat, eh, egoitza bat eraiki dugu, Euh, bon euh, bon, hemengo financement uh, esker, et ta eta guai uh, bigarren zen, euh, pas etapa bon, beste, e, bon, igurri dugu les materiala, be, berri, berri de eta bokalak e, eta orduan etapa zen, bon, material euh, berri horrekin, egoitza berrietan eta uh, lantz, uh, produksua. Errazu, le, erranduzu lehenbiziko esperientzia hortan euh, egin zinuztela ango jendeak euh, ze iduritu zitzakon, uh, hola, jatea, eh, bai. bitxi atera zaie edo? Ba, bai, rituak eh, ziren, hola, zuen usaiko, batia, jatia, eta hola, aragia, hola, moztua, eta zen bate ushaik, eta uh, bai, sorpresa arritia, eta sorpresa hona ukan dute, zen, eta uh, dute, bizikionak gure gozpenak, batia, eta udelkia, eta lukenka, famatu, eta ko, uh, gindugu gure eh, eh, eh, konfiak eta hori biziki, biziki, bai, bai maitatu dute bai. Mhm. Abai. Eta hango maneran prestatuak edo nola dira? Ba, ba, ba, egin dugu emengo eh, rezetaikin eta bai. hango rezeta batzuk ere egiten ah. dugu. Ah. Han uh, egiten dute uh, aragia saltsaikin, uh, egiten dute lojagu da uh, mosten dute aragia zati tipietan eta bai. kusinatzen dute hori uh, tipuluaikin, uh, pi, uh, ah. eta tipulekin eta hola tomatiaikin. E, eta hori, bon, egiten dute eta le grio ere eh, da uh, uh, egiten dute xerriekin ere, eta hola moesten dute, eta kosinatzen dute, ba. ango errezetak ere egin ditugu bai. Xedearekin kontrak bauri gero berdin-berdina saltzeko ere? Bai, hori da, eh? xedea saltzea da, eta aberatz unirizaz kartzeko, eh? unir plivalu. Bai, bai aberastasun bat ekartzeko uh, eh, zerriari. Eh. diakin behar da, eh, batzuetan ez dute aixe, uh, laborariak ez dute aixe xaltzen uh, zerriak. ez dute nioge atxematen erosteko, eta ordoan presio tipi batian uh, dituzte egen uh, eta bon, horrekin espero dugu uh, atxemanen dutela uh, debus nagusi, markatu bat eh, haien eh, eh, zelientzat. Mm. Horritara ziko dugu, nahi zer gana dugu, eman ango xerriak eta emengoak ez dira berdinak ere? Ez, bate ez. beltzak dira eta uh, piskat, ez dakit nolo erraten, osurpat uh, bai. piskat handiak bai. eta, voilà. Me, Eh, an, lehenu bazuten uh, eh, arazabat, uh, eh, kre, kreolesko uh, eta uh, lauogoita bostetan izan zen uh, epidemide bat, uh, epidemide pesporzin klasik. Eta amerikanoak beldur ziren epidemia hori, eritasun hori, sartzea an, eh, zenta biziki urbil baita Miami uh, bat duzu egazkinazen. Mhm, mhm. orduan Mm -hmm. Ordoan, autatu dute, ek Uh, eh, ordan hildute eh, zerri eh, guziak, uh, ugarte zerri guziak hildute, eta gero berriz sartu nahi zituen uh, zerriak bakizu arroxak, eh, delandraz, larjoait eta loko mm, arrazak mhm. arroxak. Eta itiarrek zuten bat emaite araz hori, eta ordan ez dukuritu, eta ordan gero izan da beste proiektu bat, uh, egin dute nasketa bat uh, zerri ekin, arrazasinatarako, eta gazkon ekin, izan da ez, eta beste arrazak, me beltzak. Eh? Eta, voilà, guai badute arraza bat, eh, lehengo eh, arraza, frango arraza ekin, du, eta hori bon, uh, bizikongi du. Bixente Zuzaia, hartuko dugu pausa bat, eta gero e, ba, hitza utziko dakogu Marko barni han baitzen egan bezala eh, kamerarekin, eh, kanalduderen e, izenean, baina lehenik antik e, ekarri dituzuen e, kantari eta musikariak entzunen ditugu. Euskal irratietan begiaket eta pentsa haitin girela. gure gaurko ondaiziela eman aldian Konbit eh, eh, Haiti izeneko elkarteko bisente zozaia gurekin dugu badakizu ehan xerriki kontzer bat baten eh, plantan emaiten ari direla elkartearen bidez zango jendearen laguntzeko eta berarekin berriki joan da ere kanaldudeko Markotx iribar hemen duguna ere funtsian Odean, Markotx, lehenik zein presione haratari bat Ha, ah, impresione biziki ona, eh? zenta hor, eh, edo uh, burian intuztan uh, eh, zela irudiekin joan nintzen, eta argunt, eta hara, herri puskatua, sintxikatia eta egia da, han arribatuta batuta ez dut batte uh, Arrunt seatia atsemana, bon, ikusten dira ono eskuin ezker eraikuntzak, bon, lurian, fe, puskatiak, baina orokorki aski, uh, aski politatxe mandu, eta poro prentz ere, eh, delakoa aeroportu inguru hori, eta hori, bai. Klima, eta horiek batzian eta zer kanbiatzen da? Klima, ba, klima tropikala da, eh. klima bero eta humiditate anizkin, Beaz egen nahi du poro prentzean argunt uh, urbazterian, fe, itxasuin bazterian da, eta, bon, ara, bero eta umi, Aldiz guk uh, izan ginen lekuetan, gehioxot eta mendian zen, uh, zazpi zorziun metrotan, ola, eta egia da kasik ikusten zen eh, ikusten zen itxasua, eta hala ere bazen zen aire fresko bat eta biziki... Uh, Xanuo, xanuo, behar, ba, ez ba, bai, ba, bai, bai, Freskoago ere, bai. Mm. Hori da. Eta gero, jendekin tal, emiziko hageman hori, eta uh, eh, zenta bon bisentek ba, da nik izan abaitzen, baina. Hara, nik, bon, xantza hukandut hor eh, egoitia hor eh, norbaitekin hor kreola baza, bazakena, bon, egia da hori ekartzen duainitz, eh? Usta Egan nahi du konfiantzian ziren gurekin, eta hara, aski uh, kuadratua ginen, nahi du uh, beti ginen tokiko norbaitekin edo zoin gauza egiteko eta hori, eta hori zinez ez dugu uh, turismo uh, uh klasikoa egin uh, horren eta hara. Me, uh, gero badakizu uh, uh, ikusten dutelaik estrandiela bat kreolez, mintzatzea, segidan uh, uh, uh, erortzen da. Bravo. Segidan, bai. Mugak hausten dira. Mugak maite dute anitz estrandielak uh, kreolez mintzatzen direlaik. Orduan, segidan uh, muga hori uh, erortzen da eta isiago da, bai. Mhm. Mm -hmm. Ode beriala kamera piztu, Bai, pite pizten holakotan, eh, goxe bat. Egia da, harri bat zen, eh, bon, beldu reikin piskatzen, zenta bon, hiria hondi bada, eta eh, hiru milioneko uste dut eta bizaneko hiria. Beaz, bon, ez duzu zure, zure kamera hola ateatzen, zen ez baitakizu <laughs> zegartetzen aldean, edo, eta egia da, nunbait baute uh, ikin eta hori piskat uh, izan dira uste dut, zen piskat beldur dira zu joetentzirari kamera bat batekin, uh, zertarako uh, zira, miseria filmatzeko, haien, uh, ez dakit, uh, badalde hori ere, uh, ba, dena, eh, fontxean, zenta egia da, izan dira inbeste uh, erreportai uh, ez ezkorrak, behaz, uh, egia da, lehen egunen, uh, lehen, uh, lehen egunean, bon, Mm. Utsi nuen, uh, utzi dut kamera zakoan, <laughs> ez baina eken bera, <laughs> nun, nun hiltzen ginen. Baina gio han batu eta, bon, dira, delako kap delako mendian den uh, hori, eta hor, uh, problema ikes. Nola, nola antolatu hazin uten, uh, amare guren joan hazin Nola antolatua zen eh, pidai hori? Ordoan, bon, uh, eh, eh, aratu dioteko, bon, piskatu luzia izan da, porro prentzen aliatzen uh, zilelaik, behar da, kasik egun bat dioteko, uh, nun lan, egiten genuen zenta uh, bideak bizikitzarrak dira, eta ordoan uh, 4 batekin joan behar da, eta wala, luzia da, ez da aniurun, me da zenta bidak bizikitzarrak dira. Mm eman dugu, bon, emendik biaritzetik, eman dugu biegun uh, arat egiteko, bai uh, kap nunden gulen atelira, bi, oren, euh, egun alat euh, alatzeko, eta gero han kap pasatu ditugu lau euh, egun uh, formakuntza uh, egiteko, Iva Arnorekin, Eta gero... Iberno, egin dugu, naiz, uh, eta suna, baina zuekin dinazena, erakusteko tresneria horien erabilpena. Bola, formakuntza egiteko, eh? Ibarno eh, etortzen da hemen usu formakuntzak eh, egiteko, eh? laborarien zat, eh, laborariak saltzen ditut dituztenak uh, e, e, e, direktoki haien uh, ekospenak. Eh? Eta usu etortzen da hemen, eta voilà, egiten ditu lako uh, ekospenak etxeko, artizanaliko uh, ekospenak. Eh? Orduan, uh, iruginen, eh? Markoz, eta uh, Ivarno, eta eta nin. Eh? Ivarno, orduan, egonda uh, lau egun gurekin formakuntza hori egiteko, eta gero, bon, bera sartu behar zen, zenta uh, esen eta gus egitu dugu gero joan gira uh, bi egun misinorat, da urgunago, eh, oinez, eh, zenta hor uh, kat-kat, ekin zen joten al, orduan eh, ba, eh, bai horren erdi bat kat 4 batekin, eta gero onio horren bat, orain bat oinez, uh, joeteko misinorat. Eta han, uh, orduan, bai bigun egun, eta han, uh, ahunt, isulatua ahunt, isolatu aduzu bai. Ba, ba, egan behar da, ere, fe, kontuatzeko piskat, da kostaldetik, eh, nahi bauzu argunt, eta ba, kostaldetik urbil da, mana nun bait, eh, biziki urgun, uh -huh. zenta usten duzularik eta bide nausia, uh -huh. den eh, bide hori, hor, dena katkatra ziten da, dena harriz eta, bon, bidea, da zinez, uh, katkatra, ba, katkatrekin, uh -huh. eta iteko. Eta geho behaz, egia da misino herri hori, oino urrun algo da, eta uh, eh, iteko katkatrak ere ez dira pasatzen. Egan nahi du, bon, aski isolatziak dira, bai. eta denbora berian aski urbil dira, bide nausitik, afen da... Eh, Horbil eta urgun memento berian. Ah, beres. Ba, ba, bai. ba. Arrun ah, ba. beres. Zenta ez da elektrizitateik, ez da ura fe nahi bauzu eta... Errobinetik edo. Errobinetik eh? eta hori, ez da, ez da. Eh? Ah. Eh? Erreiten duzi kat-katra initzaipatzen duzi benan. Hori ez nor dira kat-katra horien erabiltzaleak eta hor bada beste komerzio bat? Ez, elkarte, bon, vela, elkarte handiak bai dituzte, megero handiak partulagak ez dute, misinon, nioge ez du kat-katra bat, nioge ez ez ez misinon. Misinon bai ba, dituzu ama bi, uh, mila biztan le, eta han, eh, bon, uh, oinez, eta gero ba, astoz, eta hola hilbiltzen dira, hem, ez, ez da, da autorikan, ez da hilbiltzen alta, bon, ez dute uh, autorikaz. Hor, Markotx, jadanik degenatu, hor, uh, kamera, hor, hor, ah, ba, dion ba, ba asile emziko bai, bai, bai, irudiak. Ba, ba, ba, lausraia, hor, ahont sartu nintzen giroan, eta, bon, hor, atatzen, ba, ba, atatzen nintzen kamera guztian, ba, problemi gabe. Eta zer, solasaldiak, jenderi galdeiten, mintzatu nahi zuten, nola eraiki duzuzuk eh, zure, eh, zure mankizuna, edo ez dakit zer, bai. zerekin gogoen joan azinen, mainana? Eh? Ba, joan hain zin, elkarteak uh, antolatu du pixkat eta zera, aldorok biduko zera ikin, ikin eta hori. Ah, ah, ah an, um, idatziak izan ziren piskat reportaiak. Bai, bai, bai. Eran nahi du, ja, baginen ari gorri bat, eh, jakiteko zeber zen filmatu, testoa delako boa of hori uh, grabatzeko eta hori. Beraz, baginaken gutxi gora bera zeberin nertartu. Zenta bestenez, uh, eh, asten balimazira filmatzen eta ba, zer nahi. Zenta, dena. Dena, ara, Ezin duzu atera. Bali da eta entes da, filmatzia bana ala ere, bon, ala. Behar elementu bai. batez, eh, mugabatez agiz, eh, berriz eh, gure, gure gaierat eta itzultzeko. Bai, bai. Eta hor horoko ba, filmatu dugu guk eta delako taler eta mm, transformatzeko taler horren eta egun horiek hor, emazte horiek lanian, mosten, sterilizatzen, garbitzen, xeria hiltzen eta dena. Gio izan da beste parte bat hartu ginen, hor eh, emazte batein eta etxe batean bizi ginen, eta filmatu dugu pixkat bere giroan, beakusteko ere nuntik heldu ziren, emazte, ze, giro, ze giroan bizi ziren. Eta gero eh, elkerrizketatu ditugu eh, ze beste norbait hor... Euh, beste tipo bat hor uh, euh, euh, askuntza nahi askuntzana izena. zena bai. Ah, bai. Laborari bat, bai. Mm -hmm. Bai. Eakosteko pixkat zer zuten abantaila horiek olako tailerrikin eta ze, ara. Bai, ah. bai, bala, dugu haren uh, uh, eksploatazionea ikusteko nola uh, zer egiten zuen, eh, landareak zer egiten dute hartua eta uh, ilajak, eh, hartua eta ango tuberkulak uh, le le hmm. liniam eta leko gauzak eta, eta biziki ez da komparatzen da hemen, biziki abedatxada ba, da, eh, urtean egiten dute bi uh, kultura, eh, hartua eta uh, eta bi aldiz urtean egiten, egiten badituzte bi sasoina. Bai, bai, zenta fite bizik No, no, pusatzen da hainiz. Bai, bai berotasunik berotasuna eta euria delaik. Ba, badira bisa soin, euruizko e, e, bisa soin ba, badira. Bala, bai, eta ordan baliatzen dute sasoin horiek e, haien kultura egiteko. Aldiz dena, esku ziten dute, ez da trezneik, ez da mekanik Izpike, izpike. Ah, eh, kabalekin kabalen dena eskuz. Ba. Dena malda duzu, eta eh, terrazak egiten eh, egiten dituzte, uh, kontra, e, eta dena eskus eh, pio, pio eta... Dena eskuz, bai. Mm. Eta egiten dute kombitak uh, konbitak, konbit eran nahi du, uh, taldeka tal erigira lanian, elkarazten uh, die... Zoka, bai, ba, ba. eta taldeka erigira lan egiten, uh, antzinatzeko, gehiago antzinatzeko, eta la, fiteago eta pasatzen daba. Mm. Hori, Markotx berba, atxeman duzu, berba denboran hemen, naiz guti izautzen, izautu dugun, mainan laborantza mota bat, piskate eh, elkartasun hori eta biziki eh, jendeak herrietan biltzen, eta, eh? Behudu izentza iztakit, eh, hemen izan den, ez dakit, duela gerla edo zeugo, hola zen, zeugo, ah. mekanika gutit, hara, etxaldetan eh, jendean nintz eta seguro hola pasatzen zen uh, me bada dena den eh, dinamika hori, ba, elkartasun eta... Eta elgarrikin bizitzen jakiten. Ba, bai, bai. Ba, ba, bai. ba, ba mm. bai. Eta gauza dena da ritmoa beti hor bidian zira nola ez da otoik, ez da jeus, bez jendeak oinez ibiltzen dira, bez gelitzen dira kalakan hartzeko eta hori argont eta... Bai, otoak baldintzatu ditu bai, eta bai, bai. mekanikak bai. baldintzatu ditu jendean eh, bizitzia. Bai, Eta horrek, eh, ara, giro bat, giro berezi bat, sortzen du, dena den. Are, Bixente Zozaia eta Marko Txirri beste beste pausaino bat hartuko dugu, ango musikari eta kantariak, haitikoak euskali jatietan, onda saioan. Ti pa, ti pa Te ti pa, ti pa ba Ti sa ka fwe ak di letan Ti sa genye poli la joun Ti sa ka fwe ak di zemi Ti pa, ti pa Gade gose mpou sotaj Gade gose la bank Gade lonke kreva Gade gose nanpou Ouja pa yo se vitelish Oye yo che monopoli Me zami ki te deza Oye yo che monopoli haitin gira, gure gomiter esker, Bixente Zuzeia, konbit bu haiti elkartekoa, eta markotx eh, Iribarn berriz eh, kanaldu dekoa. Beraz, eh, han xerikia transformatzeko atelier bat montatu duzue, aldi juntan joan ziste trezneriaren erabiltpenaren erakusteko, Eh, Bixente, proiektu horren eh, beste herrietat eh, garatzeko, zabaltzeko, asmorik bada? Mm. Boan dena den irudi horiek igurikatzen ditugu, ego hori igurikatzen dugu, biztan dena, kanaldu derekin. Eh, ba, ba, gure xedia da, bon, eh, proiektua hori uh, ongi, bon, ez da fini unio, badira unio gauzak egiteko eko komerzializar, ba, badira unio uh, egiteko unio, me uh, gero uh, uh, bizik, afa, ontsa kuritzen mali badu, gure esedia da, bon, beste uh, liku batia, uh, modela hori berriz uh, egitea, beste eh leku euh, ba ba zuetan bai euh, mm-hmm. Eta motivazionia sendi duzu? Han, bai, ba, ba, motivatuak dira, bai. bai, biziki eh, motivatuak dira. Eh, bon, ba, gero medioak uh, dirua uh, dute, zenta hori dena uh, dirua egiten du, eh, egin behar dute uh, stoka bat, uh, uh, izu, xaltzeko behar duzu stoka bat, orduan, antzinatu behar dute xerriak eta dena antzinatu behar da, eta hori iztuka bat uh, gero joan behar dida ikustiat, uh, e, zera merkatuak, e, hotelak, jatetxeak, eta uh, xaltzeko uh, ekospenak, eta hori hori ere, uh, bon, dirua da, voilà. piskat hori uh, eskaz, dute. Motibazioa ba-, baute, me, voilà, gero uh, laguntza bat behar, behar dute da. Kuriostatia sortzen du, alere, Egin ditugu, egin ditugu uh, jastatze uh, batzuk, eh? bai egin ditugu uh, gero Jacques Melen uh, itzuli uh, gine laik, uh, egin dugu uh, bai gazte batzuekin eta jastatze batzuk, eta uh, bai kuruisak ziren, bai, uh, zenta jentzat be, berria, da, eta uh, bai... Uh, eta xerriki horiek, edo xerri horiek, Nolako etxaldetaik eh, heldu dira? Bon, ez, da eh, hemen bezala. Bon, da, e, eh, azkuntza bizikit tipiak dira. Eh? E, bat, da, fin, dira bizpailu zerriak, e, ba duzu bost edo amak oldu, e, bost edo amak, bost ahuntze eta gero... bi bat edo bi. Orduan, ez dira, uh, dira uh, eta gero badute kabelat pixka bat baliatzeko uh, le, euh, de, eta hori ba, ba, baliatzeko nahi bauzu. Zenta eh? Ah. erran berda, etxaldeak biziki tipiak dira. Fen, uh, bai. izan ginen lekuan hor misinon, ama bi mila biztan da euh, ez dakit uh, zona da garazi bai bezalako ez edo tipio, aixe tipio, bai. Tipiago, ba, ba, Bai, ba, goriko eskualde bezala. Hama bi mila jende. Bai, bada, duzun densite uh, biziki, ah, eta ah. orduan txaldeak biziki tipiak dira. Uh, uh, uh txalde bat, uh, badu hektare bat, hola, eh, hektare bat. Ordoan egiten dute, kultibatzen dute, uh, bon, ango zerrealak eta angoiko ikospenak, bon, diateko, eta gero gelditzen dena saltzen dute, me, ez dute uh, subra kultibatzen uh, kabalentzat. Kabalak, jaten dute gelditzen dena batzuak oh. ustelak bani badira, edo ez saltzen uh, dena, ebe ez jaten al dena, emanen dute uh, kabalari. Ola, ari dira, ah, azkenean berena egiteko bakarrik, hori da, hori ba, bai. ez da, ez da ez da mm. gion, bon, zerbait. Ba, eh, ba, ez dute behar jere, sosa dirik ere. Olio edo zerbait erosteko. Ez dute, eh, ez dute, ez eh, dute, dute, ez dute, bai, eta, eta gero... Ez Bon, gero, ba, ba frisoak eda ala ere, zenta uh, ezkontza bat kido edo ehorzketa bat kido edo aurrak igortzeko ikos, ikastola, edo uh, ere norbait eri delaik, hori uh, uh, zenta igurri behar dute senta, hor, behar da, misinon, ez da bat, misinon, badela amabi biztanle, eta ez da bat, orduan obligateak dira, igortzea, bon, oren bat, oinez, eta gero oren bat, eh, kat-kat batez, hilirat, uh, eh, jak melerat, uh, eh, mediku bat uh, atse maiteko. Eta zeriotzak bat ira. Anitz. Eta anitz, gazte ikiltzen da? Han? Anitz, ba, ba, ba. ba. ba. Segitu dugu gazte bat eskolan, misenuko eskolan, segitu dugu... Zizirene, uh, familien? Ba, enfin, aur. Aur, bederatzi aur, eta bon, bi hilaziren tipitik urte bat antzin. Hmm. Eta, bai, ba-, badute... Ba, ba, ba, ba, mortalite infantil yeah. handia dute bai. Uh, Osasun ezko eh, uh, biziki zaila da bai. Enetako eh, hori gogo gogorren atxamaten du. Gero urruz uh, dira, eh, ez dira uh, goxez hiltzen, uh, baina bala, baituzte uh, eritasun batzuk, eta bon, uh, ba, Osasun... horiek, eh? Bai. Mhm. Hori da. Hala, bo, bariteikean izgauza hono kondatzeko, sek zitu, marko txeman dezagun, gehienik ahitu han? Gienik erritu, ehm, nola, nola bere gain erzen duten uh, beren uh, fen, tresnak behak izu, ez dakit nola hor adibidez misinon, eraiki dute eskola bat, uh, eraiki dute bide zatiak ala ere, behar ba ementik iruzpal laburten burian, otos otoz diten alda hor eh, hortat. Dena, beren geruat dena, beren gain da. Ba da, estatua ez da, ez da, edo argunt eta baztertiak dira argunt. Bai. Hmm. Baztertiak dira argunt. Abandonatiak dira horiek. Argunt, argunt, bai. Eta bai. antolatzen dira, Ba, biztan da, badira, eh, Europatik edo Kanadatik hola diru laguntzak eta hori, baina hala ere antolatiak dira tokiko zerian, mm, ara, tokiko lekean eh, antolatiak dira gauzak eh, muntatzeko eta Eta hori biziki pujita atse mandut, biziki, mm. Eh, biziki pujita bai. Hori. Ordean, huai utzi eh, dituzi eh, kontrak baiten, <laughs> normalki ikasi dute, tresna horien erabiltzen ikasi dute, Ondoko etapa, Michente? Ondoko etapa orduan izanen da komilerzazioa, eh, e, eh, txematea merkatu bat, e, eh, ekospen horrentzat. e, eta gero, e, bon, ba, gu segitzen dugu gure e, misinuko eskola sustengatzea. E, e, eta han nahi genuke ere berba, bon, ekarri gula, zenta ez da e, e, eskola barnean ez da ularik. eta orduan eh, bai ekarri eh, ula hor, hori uh, beste etapa bat izanen da, eta bila, segitzea proiektua. Eh? Mm, mm. Ba, zutakit, balita izke, ono hainiz gauza erraiteko, kontatzeko, mm. mainan bon, bai. hortan berko beharko dugu gelditu. Zer, setasun gehiu nahi ba dute diakin gure proiektun buruz eta gure elkartean buruz, dioten dira web webgune, ba, webgune bat, eh? www.valdis.combit.fr. Euh, Combit idazten da K-O-N BIT eta puntu FR. Ordo eta laguntzen alda ere, oraino? Bai, eman bai, bai, dezagun gure entzuletan badira, <laughs> balima dira gustatuak eh, izan direnak proiektu untaz? Bai, eman ematen alute eta bila, e, eh, mi, e, eh, guen behar e, le, lehen tasuna da guletako misinuko eskola zuten gatzia. Ba, bururatu baino lehen, bon, Bixente, kreolez zerbait erranen daukuzu, halere, mezu bat, bidaliko, gure entzuleak, eta seuniz badiela, kreola ah, bai. <laughs> entzuten dutenak, behar behar ezautzen dutenak zendako, ez? <laughs> Ordean, azken hitza zuri, Vicente? <laughs> ba, Erran e, e, bi itz uh, eh, an, eh, anitz eh, erraten, uh, erabiltzen dugu uh, anitz, bi itzo hori, da, uh, kenbe ferm. Uh, kenbe ferm, uh, erran nahi du, Uh, nola erran eskolaz ongi segi, ongi segi eh, segi zazu olola eh. uh, aitiarrak badute Euh, arazo anitz, beti ba, euh, ilinu bat ba, badute, beti alaitasunat, alaitasun bat badute, eta hori voilà, uh, maite euh, gainan hori ez uh, staket nola erran, voluntate horiek eta bai, segitzea beti, beti ouais. uh, uh, nekezeien uh, malgre nola erran. Hori da, mm. hori da. Markoch? Ekolako esperientzia biztan da eta sekolako oparia izan da, enetako hori, eta fe, hola, horako bidaia itia, etzen bate pentsatia, egia, <laughs> egia, egia, eta azken momentuan deliberatea izan dena, beha zara. kusiko, aster, eta eskainiko duzuena, bisete, esker mila, zuk ere. Bai, esker eh, zuri eta... Eta, kembe, kembe ferme. Kembe ferme, kembe ferme. Eh? Bai. Mil esker. <laughs> esker zuen.